Las pepas esquineras son de lichi. Aquí no se copia rey de nichi Pecheros y pasan por el medio a los pisculichi. Caregatos destinados a John Richie. Vamos a mandarle en tantas vidas como si fueran un Michi. Seguimos esperando que nos soquen. En un mata tres con las chimbitas de tu bloque. Pa' la que la chinga se desboquen. La vida me bendigo y si me llegan. Par de pirañas en ruto y si fallan yo mismo los ejecuto. Vestido de negro con con un pirobo tan bruto. Con una baby clock yo te debuto. No tienen la conexión, ni los fierros, ni las putas, ni los carros por bananos. Nunca andan con los que son. Les falta cilindraje para que midan razón. Y te falta mucha plata para decir que sos patrón. Si están de cagaleras, busquen pa' comprarse un perro. Aquí te matan por un tote hasta el más feo tiene un fierro. Abran la boca pa' que armemos el mierdero. Y una combi recochina pa' que pillen en los playoffs. Ustedes tienen cara de que conocen al tío Pop. Si no es en un dergol, es un Boss, ey. Dos master para matar unos dos. Seguimos esperando que nos toquen en un mata Sigue y e con las chimbitas de tu bloque. Pa' la yeca y que la chinga se desboque La Virgen me bendijo y te hey, bendecido el ya la 40. Estoy usando voz, no voy con gorin. Me traje una sopiclona pa' pasarla con el molly. Ya mi vida es irreal, manito ando con el cori. Pa' vaciarte la completa, ay, con worry, sin sal. Como una yo soy de donde sale puro chef, donde matan por un kilo y te ponen la 23. Manito, yo salgo gas, a mí no me gusta que esto cobraban la DR y ustedes en una flex. No me digas que, ni me cuentes cuándo. Con matones 27 que están en mi bando. Pa' los míos, bendiciones lo estamos logrando. Y al papá de tu papá ya lo estás escuchando. No me digas que, ni me cuentes cuándo. Con Fari en un Ferrari que va caminando. Pa' los míos, bendiciones lo estamos logrando. Ya tu artista referencia se lo están fumando. Seguimos esperando que nos toquen en un mata 3 y con las chimbitas de tu loca A la checa y que la chingas se boquen La virgen me bendijo y si me llegan Unos caimanes paso Yorkie, ya mismo cobramos en los New Yorkers. Juli cagados, estas son ligas mayores. Un cos frente a tu polla, pa' que te cague y no llores. De esos reos paran culo en la caja, me están de chores, mami. Haciendo todo lo que dije, el viejo que te aconseja en su pedazo me corrige. Tu apartacho voy a colgarlo en parte. Dije, no envidie, siempre bendije. Desde freestyle todito predije. Ahora aprendemos bambú. Parecemos digan que chimba este lion. Dice que la cobra y pide la liga. Aquí se trata de esa por que no nos siga. Yo tengo un pana rencoroso no perdona el si le miga. Ey, el John Fari pa. Yo siempre ando con Juanca y Big Tower son de B. Tranquiloncho con los míos. Ay, um, dímelo, panda. Háblame, Guillén. John itch, Me pipe y me santo. Gracias. ILN, Pedro, César, ya. Dime y dime Gelo. Vamos con Far y trae al Savage. Dime Panda. Tres ninjas, César.